Ola Vince Hola Elena, Muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Y como <laughs> moitas veces terán notado, eh, eu non son originalmente de aquí, así que perdón polo meu ah, galego imperfecto. A ver, a verdad é que eu también falo un galego imperfecto, eh? Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, El Teleclub. Para o noso primeiro podcast imos falar da nova peli de... Hayao Miyazaki, Hayao... ou Miyazaki Hayao. Que, que Elena sabe xaponés. Eh, máis ou menos. Máis ou menos. <laughs> eh, un director mitiquísimo eh, do cine xaponés, non só de animación, pero do cine en xeral, que é un dos directores máis, res... máis respetados de todo o mundo. E, eh, igual vai ser a súa última peli, que xa ten oitenta e pico anos. Bueno, xa vai ver varias veces que di que vai ser a súa última peli. Nunca se sabe. Esperemos que non <laughs> sexa. e por esas razones, querimos empezar o noso podcast e acabar o ano cun director que está acabando a súa carreira. No futuro, eh, xa queremos falar de pelis que están actualmente no cine, E eh, e bueno, dito iso, Elena ora vai nos explicar un pouco de que vai a peli despois de un anaco do tráiler. さん行きましょう」お待ちしておりましたぞ。 Como dixo Vince, o que acaba de escoitar é un anaco do tráiler del Chico e la Garza, ou o rapaz e a Garza, na súa versión original. A idea que temos é empezar o podcast sempre eh, falando un poquiño da trama, sen facer spoiler, obviamente, porque a idea é que vayades ao cine a ver a película e se facemos spoiler, pois aí vai a gracia, non? E iso un poquiño que o que vou facer agora, non? Vou intentar resumir a peli sen, sen darvos ningún, ningún dato importantísimo da mesma. Eh, esta peli está baseada no libro de Gensaburo Yoshino, que ten o mesmo nome que a peli en xaponés, non? A peli en xaponés chamase Kimitachiga do Ikiruka, que, que significa como vives. Eh, a peli sigue a historia de Mágito, que é un rapaz que acaba de perder a súa nai nun incendio provocado por un bombardeo no hospital no que non sabemos se traballa ou, ou está eh, como paciente porque basicamente estamos na Segunda Guerra Mundial. O rapaz despois deste acontecemento eh, múdase co seu pai ao campo en parte para fuxir desta situación de violencia, non? E en parte porque o pai volveu casar e volveu casar coa que ademais de da súa nova nai, a súa tía, non? A, a irmá da súa nai, que ademais está embarazada. Na historia, pois seguimos a Mágito nun, nun crecemento persoal, o, o rapaz está é adolescente, non? E, e está vivindo unha situación, pois como vos podedes imaginar, nada sinxela, tendo que lidiar eh, cunha nova vida, cunha nova nai, nunha vila descoñecida, tendo que asumir unha perda tan grande, non, como é a morte da súa nai, sen saber moi ben como como facer que facer, non, con con esta dor, con esta dor que que ten dentro, e cun pai que ademais está case todo o día fora e ademais traballa creando pezas para avións de guerra, non? E un día, pois, atopa unha garza. E a partir de aquí, cando a historia se transforma neste mundo millasaquiano que todas coñecemos, non? eh, que é un mundo cheo de simbolismo, cheo de mensaxe, convírtese nisto nun mundo cheo de imaginación e de simbolismo, non? Non sei como vestí Vince. Sí, total, e creo que xa coa túa explicación que os ointes que xa coñezan a Miyazaki poden ver que hai, non? Que toca temas que, que son moi habituais nas súas outras pelis. Eh, non sei, para min as súas pelis sempre me ten pegado o asento, pero non porque son thrillers ou de suspense nin por nada así, pero porque as súas imaxes son tan eh, as súas imaxes son tan orixinais e fantásticas e inesperables e impredecibles eh, que, que, que nunca sabes o que vai aparecer despois na pantalla. Eh, sempre fai pelis que son un banquete para os ollos. Pero ao mesmo tempo um, con moito simbolismo, como dixetes, e, e con moita crítica social uh, ao mesmo tempo. De feito, podemos dicir que aquí, nesta peli, están, como están moi, en moitísimas pelis de Miyazaki, o tema da guerra, bueno, do antibelicismo, o tema do ecoloxismo, o tema da infancia, non? E ademais aquí, eu creo que, eu non sei se porque Miyazaki supoño que se ve cada vez máis maior, <laughs> non o sei, pero está moi presente o tema da morte, eh, non? Mm. Sí, sí, sí. Eh, bueno, falando de, de uso da morte, quería preguntarte se ti pensabes que era consciente cando estaba facendo a peli de, de iso, de, de que como ia ser a última, se si quería decir algo ao público mm, de iso. Eu creo que sí, que un pouco é interesante, que se meten en uh, un estilo que moitas pelis están facendo iso, si é Eh, eh, Spider-Man no multiverso o eh, si é eh, Everything Everywhere All at Once que gañou Oscar o ano pasado de varios mundos que, que están vinculados <laughs> e interesante ver Miyazaki facer unha pele diso pero creo que o que mm, quere dicir con iso que todos os mundos son fráxiles e que tanto na Segunda Guerra Mundial como hoxe en día estamos nun punto en que eh, se a sociedade fai unha cousa que non debería facer, que igual se acaba todo. E non se se algo que el quere transmitir antes de que se vai a el deste mundo, de que <laughs> temos que proteger o que temos. E, e, e non sei se esta é a súa última mensaxe. Antes de contestarte, vou facer un apunte porque me gustou que dixeras Spiderman. Eso mm. quere dicir que xa... <laughs> Pois pues sí, xa, xa estou integrado. <laughs> Um, sí, eu creo que basicamente creo que está facendo unha crítica, como dis, a todo o que está mal no mundo agora mesmo e ao mesmo tempo creo que se está despedindo, é a sensación que teño. Mm. É como se fose unha amalgama de todas as súas películas e de toda a súa crítica anterior nunha película final, non? Por iso polo que dis, non? Nesta e aparte, bueno, o símbolo da torre, que non imos dicir moito máis, pero esa febleza que ten unha torre, bueno, nun momento determinado que non deixa de representar iso, non? Que todo pode caer en calquera momento, non? Entón sí, eu creo que estou moi de acordo co que dis. Sí, sí, sí, eu creo que sí. A, a torre é moi importante e E, e bueno, eh, tamén, o sea, o que dixeches antes... Bueno, eu creo que esta peli tamén toma o seu tempo. Igual menos que, que as súas outras pelis. É unha peli máis lenta, especialmente o principio, que non arranca inmediatamente, igual como Viaxe de Chihiro e outras pelis así, como tens que ter paciencia con ela, e creo que isto era aposto tamén. Eh, e E é un director moi humanista, eh, falando da guerra. Eh, para mí hai, hai unha escena preciosísima con un pelícano que parece ser que son malvados, que son os malos, bueno, que os paxaros en xeral <laughs> son os malvados. Parece casi unha peli de Hitchcock en algúns momentos. Eh, pero creo que iso ten algo que ver co, co pai, que di a eh, Miyazaki que tamén uh -huh. se basou a figura do pai na peli, no seu pai, que non é un home malo, pero sí que está fabricando armas uh -huh. para a guerra. Avións, de feito, de aí ah. o paralelismo cos paxaros, non? Ai, pois pues sí, non me den conta, eh? eh <laughs> Penso eu, vaya, non o sei, sí, sí. imagino. Moi ben, sí. Eh, e iso de que... Eh, de que, bueno, eh, representa todos os criaturas da, da Terra como máis... Eh, difíciles de comprender. Non son malos nin vos, pero estamos todos vivindo nese mundo e intentando sobrevivir como podemos, non sei. Totalmente. Despois tamén está para min moi presente o tema das mulleres, non? Porque é unha cousa que se di, é un... busquei información, pero tampouco atopei moitísima, é que a nai de Miyazaki era unha muller que tiña moita personalidade, non? E que era unha muller que lía moito e que non tiña ningún problema en decir o que pensaba, non? Iso é o que se di dela, non o sei e tamén que era unha muller enfermiza, non? E eu creo que nesta peli As mulleres nas pelis de Miyazaki sempre teñen un papel moi importante, tendo en conta que a sociedade xaponesa é unha sociedade onde o feminismo aínda ten moito traballo que facer. As pelis de Miyazaki son como moi importantes nese sentido, non? E para min nesta peli teñen un papel hai muitísimas mulleres e cada un ten como o seu papel, non? Un pouco, ten como a súa a súa necesidade, non? E incluso ao final, pois un pouco a idea é unha relación entre varias mulleres, e bueno, e o neno está como no medio, non? Pero é a sensación que me dá. Non sei como como vestí. Sí, eu creo que tamén o cine de Miyazaki en xeral é, un cine bastante feminista, eu diría que casi todas as súas pelis eh, o protagonista é unha nena. Um, o, o diferente desta peli que o, o protagonista sexa un neno e non unha nena. Uh, pero despois o que diste está rodeado por mulleres fortes uh, por todos lados. E incluso hai, hai un personaxe de unha muller, pero casi parece andróxena. Uh, non sei se si sabes de quen falo. Uh -huh. um, e, e iso, como todas as sombras de, da femininidade e despois o home en sí é, é como unha figura máis calado eh, máis serio e creo que aprende moito das mulleres na, na, no seu alrededor De feito, bueno, o mellor rapaz protagonista é un neno, porque no libro era un neno, pero bueno, non o podemos saber, obviamente. Tamén está, a min Hai dúas pelis que me recordan un pouco a esta película de Miyazaki e son, por unha parte, El labirinto del fauno, de Guillermo del Toro, e por outra, Soul, unha das últimas películas de Pixar. E non sei se estás de acordo comigo. Eh, estou totalmente de acordo co, co labirinto do, do, do fauno. É un neno que escapa outro mundo para comprender a, a pérdida da súa nai eh, e, e o tempo no que está vivindo na guerra. E eh, de Sol, o sea, sei que fala moito da morte, pero a verdade é que non me lembro moito de por... Bueno, os seres esos riquiños que son as, ah. as almas dos bebés, pero bueno... E, e eh, hai que falar das guaraguara, que non sei se ti sabes esas, que son, porque esas. son unhas figuras maravillosas que... Bueno, é que eu creo que a peli de Miyazaki está toda, toda, toda, toda, como sempre, empapada, e como lle pasa moito ao cine e ás series xaponesas, de mitoloxía e de, mm, e de simbolismo xintoísta. Eh, eu que sei pouco, algo sei, pero sei pouco, se me escapan pouco a todo o simbolismo que hai. E nesta película algunha xente incluso chegou a dicir que é como demasiado, que é case como unha vomitada de un montón de símbolos, non? E hai xente que a critica por iso. A mí non me molesta. De feito, é casi como unha fantasía, o sea, non paras nunca de... Así como o principio, como ben dice, é unha película moi lenta, en cando entra no mundo de fantasía, ás veces ten momentos lentos, pero sempre hai algo para o que mirar, non? E ademais, bueno, logo en parte Miyazaki non ten problema ningún en, en facer criaturas que incluso son terroríficas, porque a min a, a, a garza, madre mía, non sei que <laughs> pensas, pero... Sí, sí, a garza é increíble, xa, o, os ollos da garza, bueno, hai algo dentro da garza que <laughs> sai de cando en vez, eh, pero no, é, eh, é increíble, todos, cada figura que aparece na peli é tan original, tan ben pensado, tan increíble, xa, e, e o que a min me gusta de ver cine, de, de ver pelis no cine, por exemplo, con esta, é que escoitábase uh, unhas risiñas da, da xente cando aparecía outra figura, eh, como que, que notase eh, que, que a xente se queda <laughs> impresionada con cada figura que aparece, porque todo tan distinto, todo tan diferente. E si, sí, hai cousas moi monas e cousas moi terroríficas, pero todas as cousas son moi únicas, hmm. diría. Mm. De feito, bueno, antes lía unha crítica que dicía que non era recomendable para xente con medo aos paxaros, así que igual estaba ben dicilo aquí porque non debería <laughs> desvela se tedes algún tipo de fobia a este tipo de animais. No, no, no, no, no, seguro que no, seguro que no. Outra cousa da que se fala en nas pelis de Miyazaki sempre é a idea que el dixo, bueno, el dixo sempre que el era un neno, non? Que el daba igual a idade que tivera que sempre ia ser un neno, non? E el adora a infancia. E neste caso Nótase unha vez máis que, que pensa que os nenos son os que e as nenas son as que van a salvar o mundo. Non sei como mm. ves ti. Sí, sí, e creo que, o sea, porque creo que, bueno, eu creo que incluso hai unha figura de un paxaro que podría representar un Trump, un Bolsonaro, un Putin, <laughs> un Netanyahu, sí, non sei que, <laughs> e, e ao final son os nenos que, que mostran que incluso durante a Segunda Guerra Mundial que a vida, a vida sigue ad, eh, adiante. Igual o que <laughs> nos está dicindo con este, esta figura é que vivimos ahora mesmo tamén en un, en un momento un pouco mm, que dá medo. Sí. E que, o sea, ao final, os nenos, as próximas xeracións, espero que sexa verdade, que nos ensinen que, poida, que imos poder seguir adiante. Sí. Hmm. Eh, se o pensa, pensamos ben, a película creo que está baseada no ano 43, e dous anos despois pois caería unha bomba nuclear non sobre, sobre o país, bueno, dúas, de feito. A metáfora da, da traxedia nuclear tamén estaba presente, non? Sí, para min sí, hai, hai un par de imaxens de, de lume e, bueno, incluso a primeira escena, cando o neno sai da casa porque um, cai unha bomba nun hospital, eh, non sei, a, a presencia da guerra da, pero si da, <laughs> como do, do fin do mundo, parece presente dende os primeiros momentos. No, nos primeiros momentos pensei na peli como se chama en castelán, a, a tumba das luz... La tumba de las luciérnagas. Es, pois é moi diferente esta peli, como se trata, o sea, como está presente a, o lume, porque <laughs> non sei, que saes da desta peli da tumba de Lurcier. <laughs> eh, Me vale. <laughs> roto, totalmente roto. E esta peli, como é máis fantasía, máis tal, atopa outra representación da, do lume en particular, sí. É negativo e é positivo ao mesmo tempo, non? Pois mm. pues nada. A, a última cosa que me gustaría engadir é... Eh, e que falamos uh, hai un par de días sobre mm, a súa resposta a xente que estaba facendo animación con inteligencia artificial. Non sei se ti... Como... Non sei, falas do vídeo de Miyazaki vendo inteligencia artificial, non? No vídeo ves a Miyazaki nunha escola de animación e hai uns rapaces super ilusionados porque está porque fixeron uns uns monstruos que se arrastran polo chan eh, e están feitos por inteligencia artificial, non? E a reacción de Miyazaki é brutal, non? Porque el basicamente di, non me creo nada. O sea, non sinto que, que estos zombies sintan dor, nin que a xente que, que está sendo comida por eles sinta dor, porque non, porque non notase que está feito por unha máquina, non? E é certo que aquí nesta peli notase unha vez máis a, a capacidade artesanal que ten este home, e o moito que, o sea, é unha animación super viva e que non sei como definila, pero orgánica, non? Non sei. Sí, eu creo que orgánica, viva, humanista, eh, como queires decir, é, é un director que incluso non traballa con eh, ordenadores para facer as pelis, fai todo debuxado coas mans das persoas, eh, incluso despois de Pixar de, de todo o que se fixo. E iso, por iso din que igual é a peli máis cara da historia do cine xaponés. Ah, sí? A eso non sabía eu. ¿eh? Levan sete anos facendo esta peli e, en teoría, uh, di un productor que para facer un minuto de, da peli tardan un mes. Eh, wow. Así que unha, unha peli moi humana, feita por humanas, polas mans, <laughs> sí. eh, e que ti sintes iso en todos os detalles que aparecen en cada momento da peli. As cousas moi pequenos, como unha rosa que cae do teito, como se move un colchón, como... E despois os coches, que os coches móvense como se como se fosen animais tamén, non? Teñen como un mm. movimento así medio, como non sei como sí. explicalo, pero notase que están feito eh que non colleron unha, un, unha cousa e fixeron así, senón que está feito todo o coche enteiro, cada movimento é un movimento único, todo, non pasado. Todo. E se, se que, son, que se, non se moven como seres fluidos, que hai, hai par, paraditos, igual é raro para alguén que está acostumado a ver Toy Story e cousas así, pero é que sí que se sinta, sí que se sinte, non, non é só por estilo, pero se sinte que eh, a, que puxeron moito amor moito cuidado e, e moito traballo nesta peli e sí que sai o sea, fenomenal. Entón, que crees? Recomendamos esta peli ou non? Deci eh. decidimos que para recomendar ou non que íamos facer. Eh, sí, eh, bueno, pensábamos como, bueno, os míticos que empezaron con iso en Estados Unidos que eran uh, Siskel e Ebert eh, facían como pulgar arriba, pulgar abaixo, o pulgar en medio, non sei que, pero imos decir que deberéis ir, ir ao cine para verla, se é moi boa. Non vela, eh, se é mala, e se máis ou menos, pois igual podes verla en streaming ou algo así. Ou, ou pirateo, no... Ou pirateo. <laughs> hai, hai que pagar. <laughs> eh, e esta, eu creo que igual non é unha das mellores de Miyazaki na, dende o meu punto de vista, pero iso, o sea, non, o sea, non quere dizer que se sexa mala para nada, é unha peli maravillosa, moi interesante e sempre vale a pena ver as pelis de Miyazaki, sempre. Sí, e eh, diríamos vos que fora esa vela ao cine porque merece a pena ir a vela en pantalla grande, pero como vos comentamos, escollimos esta peli nesta ocasión porque a peli de, de bueno, en teoría o final da carreira dun, dun director e vai moi ben co final do ano, non? Pero nas seguintes veces as pelis guais imos vos recomendar que vayades sempre ao cine a velas bueno, esperemos que non morra aínda, pero bueno, el dixo que era a última, igual é mentira, eu que sei que sexa, pero <laughs> que xa estou matando ao pobre home, ten 82, aínda lle quedan 20 polo menos. Sí, igual para o marketing, non sei, pero <laughs> se está funcionando porque unha peli que fixo moita taquía e que sigue facendo moita taquía, que que se acaba de estrenar nos Estados Unidos hai dúas semanas e foi a primeira vez que unha peli de Miyazaki encabezou a taquía estadounidense con 12 millóns de dólares. Así que, ben feito. E nada, se chedes hasta aquí, pois moitísimas grazas por escoitar. E se continuamos con este programa, pois eh, oxalá escoitedes o seguinte capítulo. ¿No? Sí, sí, esperemos que sí. E nada, vémonos no Teleclube, entón. <laughs> chao, chao.